तव्हांखे चवणो दादा तव्हां चयो मुंहिंजे ॿावंजाह मसइला मां बि आहे

मदीने जे क़रीब जॾहिं आया त पिंजायत लथा राति कूच करण जो हुकुम फरमाइ करे कूच जो हुकुम फ़रमायूं ऐं पोएं वक़्तु राति जो हुजे पहिरें वक़्त में आराम थियो इतिफा अहिड़ो थिए जो हज़रत आशा सिद्धिका नबी साईं जे फीमे मंझां कंहिं ज़रूरत हाज़रत जे लाइ उन पंहिंजे लश्कर वारे मैदान खां ॿाहिरि निकिरी वई

चादर जे वेड़े जो कुझु ग़म में कुझु मूज में कुझु मायूसी में वरी कुझु वेही रही त रिवायत थी उहो पंहिंजे उठ ते पोयां आयो थिए काफ़िलनि जा दुसूर हूंदा तव्हांजे ज़माने में त के ॿ टे माण्हू अॻ में मोकिलिबा पाणी जे तराश ते रस्ते जे जांच में को हिकु हंधु पोइ ते छॾिबो आयो जो रस्ते ते रस्तो ख़ासि ॾिठईं त इंसान जो नज़र थो अचे ऐं सुबुह थी वियो

أبو بكر الصديق بنيان حضور انور صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين صفان جو بزرگ بھلو شخص صحابي مقدس قسم جو ماڻھو حملت بنت جحش وا آهي بخار حضور انور صلى الله عليه وسلم بي طرف سالم بي بي زينب بنت جحش جي بيهن उन जे तबियत में हज़रत आयशा जे पासे ॾांहुं कुझु ग्रानी भेण जे करे हूंदी हुई वटि रास मुताहिरात में मक़बूर शुदा माण्हू इन इन ॻाल्हि खे महसूसु करायो ऐं कुझु थोरी शा सफ़ान सां छो आई पोइ त छो रही वरी हसान बि साबित उन बि इहा कुझु ॻाल्हि ॿुधी हज़रत अली साईं सां ॻाल्हि कयूं इज़त में कुझु न कुझु छो त उन इलाइक़े जा माण्हू हिन खे अमीर बणाइण जे लाइ तयारु थी चुकाजो हिन खे सरदार बणाए बारगाह न त विझे पिया हिनखे इन में रहियो जेको जेके बि कंदो रहियोसि इन बुनियाद ते आख़िर मजबूर थी मुस्लमान बि हली थियो पर उन इस्लाम हिनखे फ़ाइदो कोन थियो दुश्मनी

इहो हुयो मासात अॻु बकर सिंधी करे उन में कुझु कई हिन बारे में हल्का कई ज़ुबान हुन खोली इन क़िस्म जी सुस पुस ऐं ॻाल्हियूं ऐं मजलिस जूं सरगोशियूं मज़ूर अलाह में पहुतियूं

नवी साईं सॼी शाखी जो वीर साख न कंदा ऐं अहिड़ी तरह साहिब वाके जो जेको हूंदो आहे उन शइ खां गाॾियल हूंदो आहे जॾहिं हुनजे बजाए बर्फ़रा चओ पचो थींदी आहे हुन इज़त ऐं अज़मत करे ख़बर न पवंदी आहे बाक़ी वीर शाह जंहिंखे कुझु महसूसु थियो नबी पाक सलाह जी तरफ़ां ख़ुलक में कमी ऐं रवादारी में कुझु घटि ताईं नज़र आई इताक सां वीरशाह खे वॾो बुखार थींदो ان سفر کے تکلیف اچن اچھا ویوسا ماں عمران تو مرداری گھر میں اچن پوچھ آیو سا موکل گھری نبی صحیح کا تو پہلے پیو کے گھر وا

उहा हिन सां गॾु हुजे पोइ अरब में अञा इहो दुस्तूर न हो जो घर में काकूस वग़ैरह ॿिया ठाहिनि परदो त हिजाब आयल हो ॿाहिरि झंगल हूंदा हुआ माण्हू छा अचण नबादी असी बि कान्हे निकिरण में ॿाहिरि ॿारनि खे मिस्ता जी माउ उन मिस्ता मिस्तार सां गॾु हुजे पोइ वापसी में पोइ बि पंहिंजे मथे जे कपिड़े रए में विची त सही पर अखरो पंहिंजे

घर में पहुची चुकाणे रिवायत अचे थी शुरूआत जे हालत में तकलीफ़ थी ॻाल्हि पूरी न थी त बीम साहियो ॾुखो सदो थो हुन बि पंहिंजी ॻाल्हि न करे रोअ सुठो एतिरो रोअण जे

पंहिंजे मतिलब तयारी हुजे घर वारी माधन हीउ काफ़ी ॾींहं गुज़री विया ईअं वाकियो पियो हले हिकु ॾींहुं नबी अकरम सलाहु हज़रत अली साईं खे घुरायो उसाम बिन ज़ैद खे घुरायो हज़रत उमर फारूक खे घुरायो حضرت عثمان علی بہرحال पंहिंजनि जी जमाते जी आहे हज़र उमिर साईं खां पुछऊं उमिरि छा ख़्यालु आहे पंहिंजे बारे में फारूका जे समेत मूं वारनि ॾींहं मयार खां निकिरी चुकी

असांखे निमाज़ बि पढ़ायो पोइ तव्हां ड्यूटी लाथी हुन जूती सां गॾु पढ़ाई गर्मी जो वक़्तु हुयो असां बि पंहिंजो ज्यूतियूं लाहे छॾियूंसीं तव्हांखे पर मां बि गुज़रियल थी तव्हांजी ड्यूटी आलाइश लॻल आहे त ड्यूटी लाहे छॾे असांखे ॾिठोसीं अलाह तबारा अहिड़ो आहे जो तव्हांजी ड्यूटी जे करे आलाइश खे नथो बर्दाश्त वरी तव्हांजे बिस्तरे में तव्हांजी ज़रूरीअ में ख़ुदा बर्दाश्त करे इन हदते इहो साईं सम्झ में नथो अचे आचार्य ॾोहु कोन्हे छा चवणु छा चवणु आहे तव्हांजे जिस्म ते मख नथी वेहे अलाए मख जे पेरनि जेको वधनि त कोन्हे हर कचिरे ते गंदी वेहंदी आहे वरी सफ़ाई जहा ते अची वेंदी आहे पर जॾहिं त हुनजो पेर इन लिहाज़ खां आहिनि तव्हांजे हुजे तव्हांखे छा करिणो आहे

उस में सही पुछूं था हाली न का भरीरा खां सॼी ॻाल्हि कोन आया भली रावीर तुंहिंजो छा चवणो भरीरात चयो त वला

गोड़ा सुकी विया जेके गैरत जज़्बात जी तबियत में एतिरो दौरो करे आया जो बजाए कमज़ोरीअ जे तबियत में एॾी हिमत कुवत अची वई जो न बि अकर सलाहु जवाबु ॾियण जे लाइ तयारु थी बजाए जेका निसवानी कमज़ोरी तब में उहा लही हज़ूर बाग सलाह ॻाल्हाइण सां किथे पंहिंजे पीउ ॾे अॼु जो रसला जवाबु ॾेस छा वरी मां चई तूं जवाबु तीअं आयुसि त हे बि मुंहिंजी हिमायत नथा कनि जे सहुलियत जो थियो अलाह तुंहिंजी भा छा थियो आहे तव्हांखे चवनि था मुंहिंजे तरफ़ जवाबु ॾे

मां जेकॾहिं जेकी माण्हू चवनि था हालांकि मां अहिड़ी ॻाल्हि थी चवां जेका हुई कान उहा मां इकरार करे ॾियां ऐं तव्हां चवंदो त आशा सच हाल माहौल जो जेका वाकई में कान्हे मां कयां त सभु चवंदा तव्हां सुठो ऐं जेकॾहिं मां चवां थी त न त पोइ तव्हां चओ त ग़लति ॻाल्हि हाणे मुंहिंजो हाल कहिड़ो आहे जीअं यूस अल सलाम जे पीउ चयो हो नालो बि याकूब अल सलाम ॾिसो मूंखे ताला खां मदद थी घुरां जेकी तव्हां चयो सलाह सम्झो जवाबु ॿुधो त वेही शुरू थी वियो जॾहिं नबी साईं ते थी करे सलाहु तेरे मुबारक तां पेशानी पघार जा ऐं मोती जा दाणा किरंदा किरण लॻा शिदत वेही करे बोझ पवंदो अलॻि आहे मां चयो मीठी साईं भरिसां मां कंहिंजो न कंदुसि न को मां हितां अलाह हिन मुसलमान सां मिलिया ऐं क़रान पाक जूं आयातूं जेके लथियूं उहे बि हसान बिन साग हमरद बि जन जे लाइ हुकुम कयो असी असी लखुराणो तमत आंदी आहे लमयातू बि अरबत शाहदा जे कानून में फजिल जलदा सिधी कसम खयोगाज कंदोबनि खे बि ॾींदो कसम खुलनि माण्हुनि खे चाढ़ियो जेके नबी घर अलाह ताला क़ुर पाक में आयत नाज़ कई त तव्हां में जेको शख़्स फज़ीलत वारो शख़्स आहे ऐं भलाई वारो शख़्स आहे उन छा लाइ कसम खयो आहे असां ग़रीबनि जे मथां ख़र्च न कंदासीं छा नथा घुरो त अलाह ताला तव्हांजे गुनाह खे माफ़ करे हाणे इहा अहिड़ी हिकिड़ी मुहिम आहे जंहिं मुहिम आहे गुजारात जो गोरणु मुश्किल तव्हां में फज़ीलत वारे शख़्स छो कसम कयो आहे ग़रीबनि ते ख़र्च बंदि करण जो ऐं न ॾियण जो कसम कयो आहे पर नथो चाहे त अलाह तबार हुनजो दर्जा बुलंद करे गुनाह विसारे बसि एतिरो न बि पाक सलाह सम्झनि वटि हिकिड़ा साहिब हुया हिकिड़ी ॻाल्हि

थो मां कफ़ार इनजे जेकर इनकार त काफ़िर थी पए तंहिं करे ईमान ऐं कुफर जो आंदो आहे कुहमत खे उहा जमात आहे तव्हांजी तव्हां मुंहिंजा माण्हू आहिनि चंद जिन अहिड़े क़िस्म जा ॻाल्हाया न भायो तव्हां खे बुरो पंहिंजे लाइ पंहिंजे हक़ में बल्कि इहो भलो आहे तव्हांजे हक़ में भलो ईअं आहे जो अलाह तबारो त दर्जा बुलंद थो करे हर हिकु इंसान जे लाइ हिननि एतिरो आहे जेतिरो जंहिं कमायो गुनाह पर उहो शख़्स जंहिं जेको मुतवली थियो हिन जे वॾे गुनाह जो इन्हनि मथां तंहिंखे अज़ाब आहे अज़ीम अज़ाब अज़ीम आख़िरत जो अज़ाब वॾो थींदो हो मिस्तफ़ उबई उबई बिन बिन सलू अब्दुला बिन सलू लौलाइन समय तुम छो न जॾहिं तव्हां ॿुधो इन्हीअ खे ज़नल मोमिन हू न गुमान कनि हा छो न गुमान कयो मोमिन मोमिनात बि अनुज़ेम पंहिंजे दिलि में ख़ैरनि भलाईअ जो कालू हा ज़ाइफ़ुम मुबीन ऐं चवनि हा ही आहे शरीर हू मुबीन माना शरीर माना हू लौला जा उहो छो न उन ते शायदि पोइ जॾहिं न आद आहिनि अलाह वटि हुजऊं माना जेकॾहिं जे लिहाज़ सां क़रानी कानून जे ज़द में नथो अचे ऐं क़रान पाक जो कानून ते नथो लॻे त अल्ला ताला वटि ईअं सचो फज़ल आहे जेकर अलाह जो फज़ल रहमत न हुजे हा दुनिया में आख़िर में लमसुम जेकर पहुचे हा तव्हांखे फीमा जंहिंमें तव्हां घुसी पिया हुओम वॾो जॾहिं तव्हां वठो पिया हिकु ॿिए खां पंहिंजी ज़ुबानुनि सां ॿुधी ऐं तकूल चओ पिया वात सां लकुम बि इल्म जॾहिं यकीन कोन हो त सभु न सम्झ पिया हिन किथे हलंदी ॻाल्हि आहे तमामु वॾो मसइलो हो नबीअ जे घर जे सख़्तु ॻाल्हि पिया चओ जंहिंजे लाइ जेको सुबूक मुतहरात जो आख़िर वॾो मसइलो हो मायरूं लोला जॾहिं तव्हां ॿुधो छो न चयो फुल तुम हा छो न चयो माय लना आहे असांखे अन त कलम में आज़ा जो हिन बारे में असां ॻाल्हायूं सुभाणे अलाह तूं बोहतान अज़ीम वॾो बोहतान आहे हुसन ज़न जी तकाज़ इहा आई त दिलि जो दिलि में ख़्यालु न गुज़रे हा जेकॾहिं को शैतानी हरकत थी बि पई किन ॻाल्हायो त तव्हां हुनमें जवाबु ॾियो आहे बोहतान आज़ीम पंबर जी आबरू हुनजी इज़त हुनजो नंग दुश्मन बेकसूर बोहतान वधो तव्हां हुन में बजाए हिमायत करण जे इनकार जे ख़ामोशी छो इख़्तियार कई या तव्हांखे सम्झाए थोरबोटो अहिड़े मामले में हिकदमि हिमायत करे छॾींदा कयो वध कॾहिं बि इन कोन थो जे अगरि तव्हां ईमान वठो था अहिड़े ग़लति माण्हुनि जे अहिड़नि ॻाल्हियुनि ते कॾहिं बि मुतासिर न थीजे अलक अल पंहिंजो आए उत्साह ॿुधाए थो अलाह नकीम अलाह वारो आहे केतिरो क़दुरु वसी वियो आहे जंहिंजी तूफान जी ख़बर आहे जिन माण्हुनि इन कोथारियो जिन भरो वरितो जिन सर्गोशी कई सभु रब जा ज़ाहिर आहिनि مخلصین सीन इन में जिन खे قلبی آئے आहे या जेके मुनाफ़िक़ आहिनि उन्हनि खे अल्ला ताला पूरी करे ॼाणे इन लॻनि तशीर सां आहे बेशक उहे शख़्स जेके चाहिनि था त इहा बदकारी इशाहत में अचे पिल लज़ीन आमन मोमिननि में मोमिननि में बदकारी खे इशाहत ॾियण सां घुरनि यानी इन ख़बर बदकारी जेके इहे हुया मुनाफ़िक अलाह ताला फरमाए थो तिन जे लाइ अदाबा में बि हुनखे सदाऊं बि लॻंदियूं दुनिया में आख़िरत में अलाह ताला वटि अदाबा छो त हुननि न कई आहे खा मखा मोमिननि जी आबरू करणु ऐं सम्झनि था त असांजे लाइ हिन में बचाव आहे ईअं कोन्हे अलाह ताला वटि दलील ऐं आहे आलम तालमो अलाह ॼाणे थो तव्हां नथा ॼाणो त कहिड़े क़िस्म जा इहे माण्हू आहिनि जिन इन क़िस्म जी हरकत शुरू कई कल्ब जे हालात खे बि ॼाणे थो ऐं उन्हनि जी नियतुनि खे बि सम्झे थो लोला फज़लाम जेकर अलॻि पर उहो आहे त तॾहिं अलाह ताला तव्हांजे लाइ मैदान वसी करे छॾियो हुकुम साफ़ ॿुधायो ईमानदारनि ईमान आंदो अलाह जे रहमत में भाईवार थिया जीअं उथियो केतिरा केतिरा माण्हू तूफ़ान जे हवा में नज़र थी वञनि हा पर रब ताला पंहिंजे मर्ज़ फज़ल ऐं रड़म सां एहसान फरमायो तोबल कंदड़नि खे भॻवान नसीब कई किन खे हद शरई जारी कई बाक़ी जेके वधीक ख़बीस हुआ पंहिंजी बेहााई ऐं बुराई जे तरफ़ वधीक उहे विया उहे उन्हनि खे ईअं फिटो कयो वियो अहिड़ी तरह उहे अहिड़ी तरह रहिया रहीम अलाह ताला नरमी वारो आहे ऐं महिरबानी हिते अलाह ताला हिदायत थो करे थी शैतान जे कदमनि ते हलो हूअं त बि ख़ुदा ते शैतान जेको कढ लॻंदो शैतान जे कदमनि खे फहिम न हू या अमर बिल्फा उहो बुछड़ाई जो हुकुम कंदो आहे वल मुनकर ऐं बेहाई बुछड़ाई बेहाई सेखारींदो आहे माण्हुनि खे एॾो सारो वॾो हिकिड़ो तूफ़ान शैतान जी हरकत करे मुस्लमान साधन सीधन पिण खड़ो कयो शैतान जे चवण ते लॻा लौला फज़ल लाल जेकॾहिं अलाह जो फज़ल रहमत न हुजे हा मां ज़का मिन को हिकिड़ो कंहिं सूरत में कॾहिं बि तज़के ऐं पाकाईअ ते कोन अचे हा पर अलाह तबारक ताला रहमत कई जो तव्हांखे इन शैतान जे ताबेदारी खां महफ़ूज़ रखी हद वग़ैरह जारी करायो तव्हांखे तज़कियो ऐं तहारत ॾेई मोटाए सिधे रस्ते ते आंदो ऐं उहो रस्तो अलाह रसूल जे फर्म बरदारी जो रस्तो आहे वराकिन अलाह छा पर अलाह ताला जंहिंखे तज़के ॾे ऐं पाकाई ॾिए वला समीन अलीम अलाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे जेको हिन सॼी हालात खे ॾिसी ॿुधे थो लाया तल उल फज़ल मिन मिनकुम साह न कसम खाए साहब फज़ीलत जो मिनकुम जेको तव्हां मां आहे वसात ऐं कुशादगी जो साहिब गुल फज़ल वसात फज़ीलत जा साहिब ऐं कुशादगी जा साहिब मिनकुम तव्हां मुमिननि मञा ऐं इहो तूं कसम था खणनि जो ॾियनि कुरबा फ़क़ीरनि खे इन खां कसम था खणनि ऐं मसाकीन खे मुहाजिन मुखे कसम था खणनि ॾियण खां फीसी लाइ अलाह जे कसम था खणनि इहो कसम न खणनि भले दरगुज़र कनि अलाह त हिगून छा नथा चाहिनि चाहियो तव्हांखे अलाह गहीम अलाह ताला गुरू रही मां महिरबानी जो तव्हांजे ईअं बर्दाश्त खे अलाह ताला तव्हांजे लाइ रहमत जो सबबु बणाए ऐं कसम भञी तव्हां हुननि ग़रीबनि सां वरी बि सुठे नमूने अलाह ख़ातिर हलो इहो रहमताला उन्हनि जी तोबी सबूलियत जो बि कदुरु कयो हुननि में एतिरे क़दुरु इनाब ताईं रुजू अची चुको हो जो अलाह तबारकाला उन्हनि ते बि रहमत फरमाई जो वरी सिद्दीक अकबर जहिड़ी शख़्सियत खे उन्हनि जे मथां मोटाए रहीम बणायो ऐं अफ़ ऐं दरगुज़र जी हिदायत कई अलाह न इहा फर अलाह तफ़रत छा नथा चाहियो त अलाह तव्हांखे माफ़ करे सिधी कर्ज़ु कयो त भला यार बना इना इन असां चाहूं चाहियूं था त जेकर तूं असांजी वाक़ई मफ़रत करे कोशिशि करे असां हिन सभिनी ॻाल्हियुनि खे छॾे ॾिनोसीं हिन जेके शख़्स तुहमत ॾियनि था मोहसनात औरतुनि खे हिफ़ाज़त वारियूं औरतूं काफ़िलात बेखबर ईमान वारियूं इन्हनि खे ॾियनि था तुहमत तोहमतो दुनिया उन्हनि ते फिटकार पई दुनिया में भला आख़िरत ऐं आख़िरत में भलह अज़ाब नदीम उन्हनि जे लाइ अज़ाब आहे दर्दनाक वॾो अज़ाब आहे उन्हनि जे लाइ हदीस पाक में अचे थो नबी सलाह फरमायो आहे सभु बि ख़ासि

गाफलात खे तहमत ॾियणु आयो आहे हदीस पाक में फरमायो रसूल अलाह तरह फरमायो त अहिड़नि माण्हुनि खे अदाबीम लानता हुननि खे दुनिया में लालत बाबो रहमत खां परे आहिनि इहो बि हिन में में दाख़िल आहे आम मोहमिनात खे तोहमत ॾियणु बुराई जी तोहमत ॾियणु इहा ख़राब आहे ऐं उहो में दाख़िल आहे

जोमे जी यू एफी अमल आहे अलाह ताला पूरो करे ॾींदो उन्हनि खे दीन अमल हक़ आहे बदिलो उन्हनि जो हक़ जो बदिलो उन्हनि खे पूरो करे ॾींदो दीन खे बदिलो अलोलण वारो आहे हर ॻाल्हि खे खोले साफ़ करे ॾियां थो माण्हू जे रती रती अमल इंतज़ाहिर कंदो जोमे जीमल आहे अलाह ताला पूरो करे ॾींदो उन्हनि खे अॻिते मज़मून आहे अलखबी गंदियूं औरतूं आहिनि गंदनि लाइ अलखबीसूं खबी ऐं गंदा मर्द आहिनि गंदियुनि औरतुनि जे लाइ तइबात तईब आहिनि सुठियूं औरतूं सुठनि मर्दनि जे लाइ तइबो तीबात सुठा मर्द सुठनि हिकु मुबर उन में मां इहे माण्हू बेस ऐं बरी आहिनि उन्हनि ॻाल्हियुनि खां मां यकूल जेके हू चवनि था माना जेके माण्हू हिननि जे लाइ तूमतूं था ॾियनि ખોનકમ પર એ સાફન લવ માફરતુ હજર કરી ઉન જલા બક્ષીશ આહે ઉન જલા હજર કરી માહે એકલી માન આહી કેન ઇને સીરે કે દેસી અલખબીસાત જી જમોન સે શીખો ખબીસિન જમોન મઝકરે શીખો માન સે મઝકર મજા સમજે મે આમ તરહ સા બિલકુલ એંદા હે તો જમા હૈ આરો કિસ્મ જી હોંધી આહે પર સાગે વક્ત ખબીસાત ખબીસિન અલકલમાત રદી આસ अलकलमा त तईब आत इलाही यसाद कलमो तईब कलम खे तईब जो लफ़्ज़ लॻो आहे मसल कलम थियनि ख़बीस थियनि का शजर थियनि ख़बीस आहे क़ुर शरीफ़ में लफ़्ज़ खे ख़ूब सजो ॿोल खे ख़ूब सजो लकम बि लॻो आहे जीअं ॿोल खे तीब जो हुकुम लॻो आहे तंहिं करे ॿियनि

अलाह ताला जन्नत में घर जोड़ा जॾहिं हज़रत मुसाशी हुनखे सज़ा ॾिनी तव्हांजो उहा वीचारी अलाह हुनखे जन्नत ॾेखारी हेॾो भलो माण्हू ख़बीस जे घर में वरी एॾा ख़बीस माण्हू वरी भलनि जे घर में अल ख़बीसा त ख़बीस जो कानून ॾियणु सुवाल सां मजरू पियो थिए पर जेकॾहिं ॿी तीअं कबी कमल कम जे लाइ लाइ ذات ہر ایک جد ہے بس ان کی لگی میگی امرائی مگر پہ توجیے سے منع کرے ہجواب تو جی پہ توجیے مطلب یہ ترب سم مراد ہے بد خلاقی کردار بندوں अल ताला फरमाए थो हज़रत लू सलाम खे जॾहिं चई त अला ताला मुंहिंजो हा पुट आहे रब ताला फरमाइदो वरी गैर अमल साल अमल गैर साल हिन जो अमल पुछियो आहे माना इहो हलाल ॿार आहे पर अमल बि थियो हितां सम्झ में आयो औलाद में जीअं माण्हू किरदार जे लिहाज़ खां नाअल साबित थी पवे थो पर उनजो नसल पाक आहे पाक नसल में बि ग़लति माण्हू थी वञनि था अहिड़ी तरह इहे औरतुनि ॿियनि जे घरनि में किरदार हिननि जो मुक़दस हो बाक़ी आमाल जे लिहाज़ सां उन्हनि खे अलाह ताला काटे कढियो जो उहे अज़ाब जे हेठि अची वियूं अमल हुननि जा एतिरा ठीकु न हुया ऐं उहे अमल घणा ख़राब कोन हज़रतामु ॿार आहिनि छोकिरा इहो त अहिड़ी तरह माई औरतुनि में दीन जी तबलीफ़ कान कंदी जीअं न बि ॿाहिरि माण्हुनि खे बुछड़ाई खां रोकींदो हो तीअं औरतुनि में उहा वरी बुराई खां न रोकींदी दीन जे कम में कुसूर ग़लति करे हुनखे कोई हटायो वियो अहिड़ी तरूर जी घर वारी बि आमाद ऐं किरदार जे लिहाज़ खां पंहिंजे सरपरस्ते हटायो बाक़ी पंहिंजे अखलाक ऐं इज़त ऐं तक़दस ऐं असमत जे लिहाज़ खां त पोइ अलखबीसा कानून मुंहिंजा जंहिं नियत सां इहा माना कई थी वञे उनमें हे बि निकितल असरु हुनखे नथो पए रब ताला इन फितने जे बंदि करण जे लाइ सदे बाब जे लाइ हिकिड़ो ख़ासि क़िस्म जो हुकुम नाज़ फरमायो आहे जेको अॻिते थो अचे त जीअं इन क़िस्म जो दरवाज़ो बंदि थी वञे छो त इन फाइश खे किथां बि सीर मिलंदी दग मिलंदो त गंदगी काहे पवंदी अंदरि अलाह तालनि जो सदेबा कयो ऐं दरवाज़ो बंदि करे छॾियो हली छॾियो हिन उमत मरहूम ते त तव्हां पंहिंजे घरनि खे महफ़ूज़ रखो तव्हांजा मिट माइट तव्हांजे घर अचनि था त उहे बि हिफ़ाज़त सां अचनि ऐं मेल झोल बेतकलुफ़ी बेतकलूफ़ी न हुजे ऐं बेतकलुफ़ी खे ख़तमु करण जे लाइ अलाह तबार ताला टे हिकिड़ा वक़्तु सख़्तु रखिया आहिनि जंहिंमें पंहिंजनि ॿारनि खे बि इजाज़त कान्हे पीउ जे घर कमरे में अचण जी पीउ खे इजाज़त कान्हे पुट जे कमरे में अचण जी जीअं सम्झो सख़्तु हुकुम आहिनि उहे टे हिकिड़ो नमाज़ सुबुह खां अॻु में ॿियो मंझंदि जे वक़्त में ऐं टियों नमाज़ इशा खंबा सभिनी जे लाइ मना बाक़ी ॿिया वक़्त ॿिया वक़्त नंढड़ा ॿार जेके ॾुकंदा वठंदा आहिनि या अहिड़ी तरह इहे पंहिंजा घर वारा मोहरमात उन्हनि खे इजाज़त आहे माना अलाह ताला उन फवाहिश जो ऐं गंदगीअ जो दरवाज़ो मुकमल तरह बंदि करे छॾियो आहे त जीअं अहिड़े क़िस्म जी जा इम्कानाती पैदा न थियनि अॻिते मज़मून इन क़िस्म जो आहे मुआशिरे जी हिफ़ाज़त ऐं मुआशिरे जो तक़दस छाकाणि त इंसान जो नसल रब तबारक मताला हैवानी नसल खां अलॻि रखियो आहे हिननि में हिकिड़ो मुआदो आहे निकाह जो ऐं उनखां बाद हिननि में हज़र आहे परदो आहे हिजाब आहे त जीअं आहिनि त हिननि जा जेके जेके औलाद पैदा थिए त बेशुबो ऐं सही हुजे ऐं इन क़िस्म जो नेक असरु औलाद ते पवंदो आहे खपे त अॻ में ई अलाह जी इबादत करे ऐं पंहिंजे कल्ब खे रब सां राह सिख करे सचो करे अलाह जे ज़िक्र में मशहूरु रहे पोइ जॾहिं कैफ़ियत मज़बूत थी वञे पोइ पंहिंजे घर ॾे तवजो करे अहिड़े तरह हुनजी घर वारी बि नेकी जे तरफ़ इंतिहा रागब हुजे पोइ जहिड़ो ॿारु पैदा थींदो अलॻि सिर बि

तफ़ीमात इलाही माना अलाह जूं इहा बि ॻाल्हि सम्झायूं हे जेको क़ुर पाक अॻिते अचे थो रुकूं सो तफ़ीमात इलाही जो इहो मज़मून हिन खां वरितल आहे जो हिते आदाब अलाह ताला रसिया आहिनि तंहिं करे शाह साजर ॾींहं पासे विया आहिनि त तकदुस तमामु ज़रूरी आहे ऐं परदे खे ऐं हिजाब खे माण्हू बुरो सम्झनि था हाणे माण्हू हिजाब ई सम्झनि था गुनाह जे मुक़ाबले में हालांकि ईअं न आहे हिताब जुदा मुस्तिल मुक़ाबिलो हुजे या न हुजे मुस्तिलो तव्हां कंहिंजे घर में जेको तव्हांजे घरनि खां सवाइ ॿियो घर आहे ॿियनि घरनि में न वञो हथा तस्ता ॾिसो अलाह हलिया जेसि ताईं तव्हां تست انسو تست زینو مے بالکل اس جنا من اہلها پیہ کمانہ تمس اس تی ناس بنا استظام نو موکل نہیں سسکان جو اللہ جو مالکاں جس نے جو مالکاں ندرے باہر کتے تم گھر اچ ندرے باہر تے 10 کا خالی انداز کیا کار ہے یہ اس نے جو مالک کو نہیں تا کرے اتا تست انسو او تسلیم علی اعلی انزا اللہ تے تہ سلام دیو

सभिनी सलामनि जो जवाबर न पर हिन ॾींहुं असां जवाबु न ॿुधो पाबंदी अलाह जो पंहिंजे न सम्झो अलॻु त करूं त जीअं तव्हां हिनखे यादि करियो हिन ते अमल करियो उहो अॼुकल्ह मल्हा फरमाए थो इहो तव्हांजे लाइ तमामु बहितरु आहे त मोटी वञे फरमाए थो جواب तव्हांजे थोरो जवाबु न अचे त मोटी वञो ऐं हिन में न को गुनाह आहे न को मलामत आहे त असां अंदरि घरु न छॾियूं इन क़िस्म जो अहसासु बि न रखो त मां फलाणे दोस्त जे घरु वयुसि उहो अंदरि न वठी विया कहिड़ो अहसासु आहे इहो अहिड़ो अहसासु कमु तव्हां न मजबूरी हूंदी हिकिड़ी औरत आहे अंसार जी उन नबीअत कयो मां पंहिंजे घर में कॾहिं अहिड़े हालत हूंदी आहियां मुंहिंजो अहिड़ो हाल हूंदो आहे तंहिं वक़्त में जेकर मूंखे को बि उन हालत में न ॾिसे मथो न आहे कहिड़े क़िस्म जूं हालतूं अबू पोइ अचे हाल में

साईं हिकिड़ा खाना ऐं जायूं पोइ तव्हां कोन थियूं तरीक़े शाम शाम जे रस्तनि में केतिरा घर जायूं उते कंहिंखां मोकिल वठिजे हुन घर में घिरी पइजे की न अंदरि जॾहिं ख़ाली बि सम्झिजे अलाह ताला नाज़न जेको अलाह जो जवाबु आहे अलाह ताला इहो जवाबु ॾिनो त पोइ जेकॾहिं अहिड़े घर में जिते कोन माण्हू कोन्हे सफ़ा सम्झो या तव्हांजो सामान वामान कुझु हक़वास थी पियो आहे या हुनजी कुंजियूं तव्हांजे हथनि में आहिनि त पोइ इहे त ॼण कुझु मुनासिबनि ते वञनि बिना मोकल जी कंहिंखे मोकल वठबी भली मदारस आहिनि कोनो त हिकिड़ो इन घर में न वञो जेसिताईं मोकल मिले सिज़न ॾिनो जेकॾहिं चयो वञे जवाबु थिए मोटो फर्ज़ियूं पोइ मोटी पओ पव अॼुकल्ह इहो तव्हांजे लाइ पाकाईअ जो वॾी पाकाई आहे तव्हांजी धीअ में जेकॾहिं ईअं कंदो कंदव मोटी ईंदो त ऐं हिनखे ख़राबु न सम्झो वला भला हली तव्हां जेके अमल करे था हुनखे अलॻि अलॻि आणे थो तंहिं करे तव्हांजे कल बि हालात थिए काल बि हालात खे नियतुनि खे किरदार खे अचणु वञण खे पंहिंजे इल्म मुहित में रब तबारक मताला ॼाणी चुको आहे इन्हनि सभिनी अमरनि जो रिआयत करे हुकुम जी सूरत में पेश कयो आहे ख़्यालु रखो घर मस्कून आहे तव्हां कोन्हे दाख़िल थियो आबाद आहे टिकियल कोन्हे कंहिंजो पर सामान आहे तव्हांजो माना सुकून जो घर न आहे जंहिंमें सामान आहे उन में जेकॾहिं आदमी बि कोन थो रहे

तंहिं करे खे घुरिजे त इन अलाह जे हुकम खे पेशे नज़र रखी इन्हनि फ़ैसिलनि ते इतफ़ाक़ ऐं थी वञे ऐं इन्हनि खे ईमान मां गुज़राए छो त अलाह तबारक जा जेके हुक्म आहिनि उहे ईमान सां अची था लॻनि जेकॾहिं ईमान खे जाइ ॾिनी छो त ईमान सां पर जेकॾहिं ईमान जाइ न ॾिनी त पोइ ईमान कोन्दो शइ जाइ न ॾिनी आहे ईमान हुजे त जाइ सम्झो अलाह जो इख़्तिलाफ़ पंहिंजे तुंहिंजे हवाले कनि फ़ैसिलो कनि कराइनि पोइ जॾहिं फ़ैसिलो थी वञे त पोइ इहो सलमो तस्लीम ऐं अहिड़ो मञनि जो इंतिहाई मञणु ऐं पंहिंजे दिलि में कंहिं क़िस्म जो हरज बि न महसूसु कनि इहो हरज महसूसु करणु इहा ईमान जो नुक़सानु आहे तंहिं करे हे बि अलाह रसूल जो फ़ैसिलो आहे हिन में जेकर को शख़्स हरज महसूसु करे त सम्झो त हिनखे अंदरि अहिड़ी शइ आहे ॿी जेका इन मसइले खे ज़ाया नथी ॾिए उहो ईमान जो ख़िलाफ़ु आहे ईमान हुजे हा त इनखे हिकदमि चिमड़ी पियो आहे قلبت हिकमत दालत हकीम अखज़हा ऐं नव वजदहा हिकु हकीम ऐं दाना जो कमु आहे त जेका हिकमत जहिड़ी शइ हुनखे लभे उहा खणी पकिड़े जीअं कंहिंजी गुम थियल शइ हूंदी आहे ॾिसंदो आहे धंधा थी हूंदी त मोहमिन जे लाइ अलाह जा अहकाम रसुल्ला सलाह जी दाबेदारी हुनजा हुकुम इहे हिकमतूं हुनखे गुम थियल आहिनि जिते बि लहंदो खणी सीने सां

हाणे इन शख़्स खे मसइलो ॿुधायो जेकॾहिं मसइले खे जाइ ॾिनई त बीमार जी हिकमत ई जेका लॻी वेंदी ईअं मसइला वेंदा जाइ वठंदा आहिस्ते आहिस्ते इल्मु ॾींदो वेंदो पहिरियों इल्मु तोहीद जो आयो उन खां मसाइल ऐं शुरूआत जो इल्मु आहे इहो आहे मसइलो त इंसान जी बेखबरी ऐं इंसान जो ईमान हिकु कल्ब में पई रही सघनि था पर उन ख़बर खे जाइ ॾींदो वञे जे न ॾे त ईमान खे नुक़सानु थी वियो इहो आहे मसइलो

अला अखियुनियाखियुनि जो ॾिसे चोराए ऐं जॾहिं न ॾिसणो हो नज़र पवे अलाह थो इहो जेको माण्हू जेके पंहिंजे कल्ब में अचे रखी ऐं दिलि में हुनखे जाइ ॾिनई हाणे दिलि जे अंदरि उन फिक्र खे पाले थो जेको अख जे निगाह सां हिन चोराए वरितो हिन जे अख जे शीशे ते हिकिड़ी तस्वीर ते लॻी जेका न लॻणी हुई या त भुलका